NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovno na talase NXS Web Radio podcasta u još jednu epizodu našeg serijala 1 na 1 gde pričamo o psihologiji i svemu što je vezano za to naravno. A danas pričamo o jednoj zanimljivoj temi koja nije mnogo zastupljena u medijima ni na internetu, bar od zadnjih godina, a sigurno poznajete bar nekog iz vašeg okruženja koje je radoholičar. Znači danas pričamo o radoholičarima. Kako izgleda profil nekoga ko previše vremena provodi na radnom mestu, verovatno ste se pitali. Šta se krije iza te potrebe? Gde prestaje poželjna marljivost i odgovornost, a počinje neumarenost? Radoholičar teško podnosi trenutke privatnosti jer tada popuštaju odmrameni mehanizmi, pa mogu da se otvore pitanja i dileme koje potiskuje. Slobodno vrijeme naravno poistovećuju sa veoma neprijatnim osjećajem dosađivanja, ne znaju šta će sa sobom, a štite se tako što beže u stalne aktivnosti. Radoholičari se najčešće rađaju po znacima navoda i naravno opstaju u vremenima ekonomske krize, kada je društvo osiromašeno ili se dešavaju neke velike promjene u državnom uređenju, pa su potrebe za zaštitom i sigurnošću da se preživi i naravno očuva egzistencija svakako prioritet. Tipični radoholičar provodi najmanje 10 sati dnevno na radnom mestu. I kada mora, ali i kada je posao završen. Obaveze su mu uvek prva, a privatno zadovoljstvo posljednja stavka u životu. Čak i kada ga kolege opomenu da previše radi da bi trebalo da se odmori i uživa, on je ubeđen da je u pravu i da se sasvim normalno ponaša. Takav stav razvija i naravno vremenom ga sve više učvršćuje jer ne dopušta trenutke u kojima će po znacima navoda razgovarati sam sa sobom. Posao je zadovoljstvo, posao je paravan, posao je i utočište. Prema slobodnom vremenu ima prezriv stav, a upravo je ono najvažnije za autonomiju i izgradnju ličnosti. U tim trenucima imamo mogućnost da istražujemo, da se preispitujemo, da shvatamo šta hoćemo, čemu težimo, koji su nam ciljevi, šta je životni smisao. Ono što je posebno važno, ali naravno i najteže, razvijamo kritičku svest i sobstveno mišljenje. Do toga dolazi tek kada se oslobodimo od raznih socijalnih uloga i svakodnevnice koja nas dosta ograničava. Međutim, mnogi nemaju hrabrosti da se bave sobom, pa tako beže u obaveze, rade prekovremeno i naravno bolje se osjećaju. To ne znači da su oni zaista srećni, a toga nisu ni svesni. Čak ni kada ih članovi porodice uporno kritikuju zbog toga, jer dugogodišnja na posvećenost profesiji, prekovremeni rad i teško balansiranje između kancelarije, partnera i porodice ima mnogo negativnih posljedica po život radoholičara i naravno njegovih najbližih. Takva osoba među najbližima obično zauzima outsidersku ulogu. Teško uspostavlja bliske odnose sa ljudima oko sebe a to naravno uvek opravdava nedostatkom vremena i obavezama, ali i potrebom da financijski obezbedi porodicu. Ako pak radoholičari imaju očuvane emocionalne i socijalne potrebe, onda oskudevaju veštinama kojima mogu da ih zadovolje. Nemaju razvijenu svest o značaju otvorene i konstruktivne komunikacije sa partnerom i drugim članovima porodice ili prijateljima, a tako naravno ulaze u začaran krug, udaljavajući se od drugih, opet beže i otuđuju se od sebe. Iz njihove perspektive su svi neradnici i lenštine, dok se oni znoje od obaveza, ostali kradu Bogu dane i koriste svaku priliku da eskiviraju obaveze. Možda je još ozbiljniji problem to što potisnuta energija ambicioznosti manifestuje se kroz naporan i strpljući rad. Stalno je izložen stresu, što može da dovede do patoloških promjena duha i tela. Tek kada snažno pod nacima navoda udari u zid, ozbiljno naravno naruši fizičko i mentalno zdravlje ili ostane sam, svata da život čine i lična zadovoljstva, a ne samo uspeh na poslu. Ako ste se možda prepoznali u ovoj priči ili poznajete nekoga ko je radoholičar, možda je trenutak da porazgovarate sa sobom ili tom osobom. Nije teško. Samo probajte. I to bi ujedno bilo sve što smo vam pripremili u ovoj našoj pa relativno kratkoj e, epizodi. Nadam se da vam je emisija bila zanimljiva i edukativna ako možda niste znali ili ste imali jako malo informacija šta su, odnosno ko su radoholičari. I ako poznajete nekog iz vašeg okruženja, porozgovarajte s njim, pomozite mu malo da ne upadne u još veće probleme. Moje ime je Nenad, naravno kao i svaki put, vi ostanite uz NXS Web Radio Podcast i naravno posjetite naš sajt nxsradio.com do neke sljedeće emisije. Budite mi dobro i zdravo i veliki pozdrav. Ćao. NXS Podcast.